Kembali tim Cinat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Eko di Sambong Rejo, Kecamatan Gondang, Negoro. punya cerita Eko dari Gundang Sambung Rejo Bujonegoro. Waktu hari Jumat lagi aku berangkat jualan jamu keliling Tapi waktu itu aku kesiangan Keliling jamu aku ngomong karo bujuku, Sebut baik jenenge Sumarni Dek, aku koko ketok iki mulai rodok wengi lho ya. Yo iya, Mas, gak popo, sing hati-hati yo. Ya. Yo ya, Dek, aku mangkat yo. Ya. Yo iya, Mas. terus budal idri jamunek kecamatan Sekar. Terus aku teko Sekar nok diso kedung nongko. Aku mulai idri jamu. Jamu, jamu, jamu. Terus aku leren nok goni bahasa itu. Aku ngomong. Kawan mentale. Yombah kawanan aku mau. Ora kroso wis jam sulas aku banjur terus nok idri jamu. Ya wis mbah, aku tak idri neh yo. Ya le, mugo nang nangentek jamumu. Thank 阿飞。 banjur leren meneh ning gone Mbah Rebi. Terus aku petuk tanggaku Pak Lis Kliwon. Padha bakul jamune. Piye kok, jek akeh jamu nem. Jek lek piye nggo nem? Karek saiki kok. Ya wis kok koko kowe nerak bisa atas angin yo, aku tak nerak pasar sekar. Ya lek, aku tak mangkat kek lek ya. Jamuku jek akeh. Ya kok, terus aku budal nglanjutno ider meneh. sendang saetane atas angin remku blong aku keblanjur terus sepedaku tak tempes no gedang lah kok alhamdulillah aku gak popo terus tiba enek bocah cilik kisaran umur 11 tahun ning sandingi sepedaku cah kuwi ngomong hati mas kanan kanan ngebul ya dek terus sepedaku tak ingin nonok ratan Aku ngingeti mburi, lah jelalah bocah kuwi kok wis gak ana. Sepedaku tak pancal terus sepedaku tak dandak nonok lore warung mbok rebi. Sepedaku wis dadi banjuri dermeneh aku nang desa atas angin. Ngantek teko desa poro Aku bingung ingeti jamu cek akeh terus aku teko sak kulone es di Aku mek dalan pintas timbang aku balik no atas angin. Koko iderno meh. Neng kono aku nerabas neng kene ae. Rak desa Randu Pitu. Teko tengah perjalanan no tengah alas aku dindek wong tua sekitar umur swidak limonang tahun. Le, laran. Aku yo Mbak Karmenyo, wong tua kuwi ngomong gak madhep aku. Aku mikir ngajak Mbak Karmenyo endi menyoke. Padahal kiwa tengen alas kuwi ora ana menyok. Tur suwun Mbah, terus wong tua iku gak ngomong piye-piye. Aku terus nolakuku. Aku noleh mengguri ladalah wong tua kuwi wis gak ana meneh. Terus sak sore wit klampis ana swara wong guyu lakak-lakak teko tanjaan aku mandek. tak genok nguriti bayo ga enek wong situk situ Banjur aku teko randu pitu, aku mulai idri jamu meneh. Alhamdulillah jamuku entek nong desa randu pitu. Terus aku cerita nek wong kono nek aku dijak bakar menyok karo wong tua sakit duli kelampis. Terus wongnya nguyu. Selamat gak dibingung no awakmu. Aku banjur kapok liwat kono pisan baik wih. Yen sore jam 5 aku banjur mulih Aku mulih lewat dunongko, neh perkara lewat ladokan balane ewok. Aku lewat sendang atas angin neh, tapi aku iling pesenih bucah sing ngomong nong aku, terus aku ngebel. Alhamdulillah aku lewat kuno selamat teko dunongko. Aku dicegat wong akeh, aku dikandani, nek kancaku Pak Lis Kliwon kecelakaan. Terus kancaku tak parani tak delok alhamdulillah gak popo tapi sepedai sing rusak parah. Terus rombongku tak dukno banjur tak goncekno. Aku gak cerita soal sing tak alami dik mau. Aku cerita liyane karo wonge. Teko klino aku lesu perkara wiskit mau nganti jam 8 bengi gung mangan. Tapi aku nerusno nek ku sepedan. Teko saetane krondonan aku mambu wangi tapi aku gak ane omong kancaku. Aku menengahi teko saetani sendang pas jembatan nenek wong kelambinan putih rambut dowo. Aku njunggul gak kaprah. Terus pedaku tak gas banter koncoku ngomong neng aku. Alon-alon ae kok, aku wis gak omong apa-apa. Tangga tak gas ae sepedaku. Teko bandotan aku leren terus tak jak marung leren. Teko warung aku njaluk ngombe banyu, sakan kanti apintek. Terus aku ditekoki. jarene ngombe apa aku banjur njaluk mi terus kancaku ngomong karo aku nek apa kok buanter nempak kaya gudak setan aku menengahi dane popo lek karo mangan mi sing tak entekno terus aku pamit mulih teko omahku ditekoki bojoku jarene kok wengi men tak kandhane nek aku mboncengno Pak Lis kliwon wonge bar tiba aku yo gak crita apa sing tak alami kaya mau aku adus terus turu iki kisahku sing tak alami pas idre jamu beras kencur salam soko aku Eko sambung rejo gondang salam jimatres salam misteri Aum.